Ze berri pasten hasi beruan? Ba, bada zerbait entzun zena, zenerrietan edo? Zerbait berri, zerbait... Ba, eh? Ez da hotelik, orduan bada memento batez hori ziren inkietatzen edo hola, atzela gehiago hotelik uh, edo ostaturik ez dakite gehiago. Mm. Eta orduan, eh, uste dut. Eta zer diosi hortaz? Grabea da, zagrabe? Gan futitzen gira, biskate. da, turistak gehiotak gutiago dira eta gordean dena obrezen apxikat. Mm -hmm. Gure badira ez dakit uh, jatetxe guti eta ez da hotelik eta fen, bazen bat, baina orain uh, uh, jatetxea hori garbekoaren da eta mhm. zerraturi da. Lehen bai, bai, hotela egiten zen, bai. Ba, en eh, fait, oso, da, da, e, karta gainean, eta idatxirak da, ida, idatxirik da eh, zure izena, gaisa. Elektronikoa da? Bai, bai, eta zabaltzen da, eta hor jaluzu esarten. Mhm. Eta... Ez behar duzu karta, ez duzu karta, ez duzu. Ba, bai, ojo eta bat itxea. Eh. Bai, bai, eta bai, bai, pakatuko dugu, gainea zabaltzen behar bat duku behin, pakatuko dugu. Zer? Karta bat Eta, ebai, Alferrak dira, zikin ontzi biltzaileak? Ez behitu, ez behitu tenai, uh, eh, gaiz behita, mi bat dena nontxe zartat. E, eta, erbai, eh, ebe, lehen, ebe, zartem aguin, amar kilo dianari uh, eh, zikin pagatzen ginuen, uh, bi kilo zartzen aginu bezala. Orduan hor, ebe, zartzen badugu amar kilo pagatuko dugu, uh, adu ez, ez da ginik, uh, euro, eta... Uh, Zartzen bat dugu bi kilo, ebe bi eh, kiloen presioa pakatuko dugu, ez dena berdinka. Sistema hobea da, zen ustaz? Justo, justoago da? Bai, bai, mundu handenako hobeki da, mundu handenako, ze, jende populazioen handako eta hola hobeki da. Zugertzen zu ezat, zen dako? Be, sumaita geho urtokiko dide, uh, eh, soho bazteletan eta hola... Uh, bai, uh. ez tira ez hartzen ahal... Uh, Karota asalak eta dena eh, zikinuntzean, uh, behar behita dena untsa ez gero, eta eh, hor ez da gio uh, eh, gure... hemen bai, eh? ez da gio zikinuko eta... Behe hemen Hotelena errandu duzie, uh, finitzeko horrekin, nago baitek nahi luke hotel bat ideki maulen, zain artean? Uh, uh, muskilin, zerratu uh, kantin, Be, frontoen kantin eta hor uh, eh, zerratu da salbi bestetan moskadetan taula ostatia zabalik da bera hotela sekura mm -hmm. bat? Bena ez bat, ez da gari hoza Eta txupiak hola sozak da, gero behar da dena garbito, eak eh. Bena uh... minas duk